Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaina. Bueno, pois benvidas a Radio Manoplas. Estamos nun novo mm, programa e como dicía antes de gravar, o formato de ese distinto, en vez de ser unha persoa, temos a tres E o primeiro que vou facer é presentar as tres persoas que nos acompañan aquí na mesa. Bueno, podes facer algo de barullo para que saiban que no outro lado hai <laughs> xente. bueno, <laughs> Eso, que eso que estamos a gravar hoxe temos público diante, que estamos aquí un pouco aquí na fronte. E nada, están na mesa eh, no micro azul está Sergio, Sergio Puga, que, bueno, son tres persoas moi queridas. Sergio é un collano de ben, eh, nada, que leva moitos anos, moitos anos traballando no mundo social, eh, traballou en moitos ámbitos, en, eh, bueno, hai moitos anos eh, traballou xunto a Ana, que anda por aí e viviu nunha casa de familia con, con enanos, eh, tras moitos andares eh, volveu a este mundo e agora está traballando eh, no programa de familia que logo algo falará tamén, a ver, isto non é nada endogámico, pero está sendo así. <laughs> eh, aquí está Eva, Eva, Eva Gil Rodríguez, que tamén vive no barrio. Eh, nada, eh, estudou Educación Social, fórmase moito e eh, moi a miúdo en Asella, onde, onde participa. E traballou tamén en casas de familia, fai moitas máis cousas que traballar, moitísimas máis cousas que, que traballar. E nos últimos tempos e, eh, está traballando bueno, nun, nun centro en Ponte Caldelas, que logo igual falamos diso. E aquí está André, que non ten a sorte de vivir... Bueno, André viviches en Colla tamén. Sí, sí, sí. <laughs> eh, vive en Colla e agora vive Ponteareas, Mondariz, ¿no? Villasobroso. Villasobroso. E nada, André o coñecímonos hai, bueno, antes estamos a discutir, hai nove anos e André está traballando nunha imprenta dende hai uns meses e André viviu dende os cinco anos en moitas casas de familia, logo falará tamén diso, coñece moi ben o sistema de protección á infancia desde dentro, en primeira persoa, e tamén a moitas amizades e, e familia que, que pasaron por, por ese sistema. Entón, a idea é charlar ao redor de unha hora, ir facendo preguntas e que vayan respondendo as tres persoas e logo ao final se hai algunha dúbida, algunha pregunta, eh, lanzaremos o micro e, e sairedes por aí. Entón, nada, a idea é eh, xuntarnos aquí eh, moita xente, eso agradezo tamén a, a Morada que nos deixa o espazo para, para isto e a idea eh, deste, deste que está pasando hoxe eu diría que nace hai dous veráns que celebrouse en Colla a Escola de Acción Social Crítica Transformadora, bueno, unha, unha escoliña que facemos en Baladre, e o sábado pola tarde hubo un momento no que fixemos algo parecido que pode ser que, que, que fagamos hoxe, que era falar sobre as infancias tuteladas e, e, e, e protegidas, non? Ali hubo moitas palabras, hai xente que, que falou ese día, está Susana, está Cintia, está Eva que tamén falou, eh, un pouco seguindo ese fío de mirar para esa realidade de tantos nenos e nenas que viven na nosa contorna en, bueno, en ambientes que non son protectores e que por esa razón teñen que eh, as administracións actuar para, para, para ser protegidos e pensábamos que era importante falar con xente que está preto dese mundo e con xente tamén que, que ten algo de interese por aí. Entón, eh, a idea é falar, coñecer un pouco como funciona ese mundo, e tamén eh, como comunidade, como tribu, como sociedade, achegarnos a ese mundo para ter os ollos pendentes a esa realidade e ver se os que estamos fora, os que non somos profesionais ou os que non estamos aí no día a día, podemos facer algo que cremos que sí. Entón, a primeira pregunta sería como para, para Eva explicar que iso do sistema de protección, que é unha casa de familia, por que os nenos e nenas entran eh, baixo a tutela das administracións, así, bueno, achegarnos a esa realidade. Bueno, pues pues, eh, voulle dar un pouco a volta á pregunta para explicar primeiro que podemos entender por, por infancias e por adolescencias, que me parece fundamental para poder pensar eh, que, que, para que sirve ou que, que utilidade ten eh, o sistema de protección. entonces eh, o, unha, unha das características fundamentais da, tanto da infancia como da adolescencia é a vulnerabilidade. Todas as persoas eh, somos vulnerables, todas temos eh, a necesidade de, de, de, de, de depender, de apoyarnos en outras persoas, pero hai momentos das nosas vidas nos que esa vulnerabilidade é moito maior. Un deses momentos eh, é a infancia, non? Eh, cando, cando somos pequerrechas, no nos podemos, eh, no podemos vivir por nos mismas, Necesitamos de personas referentes adultas que nos ayuden desde alimentarnos hasta, ayudarnos a ser personas. ¿no? por eso son referentes, para, para tener alguien en que mirarnos, un espejo eh, donde poder ir diciendo, eh, ir pensando qué, personas queremos ser. Em, esto pasa en la infancia sobre todo, pero después pasa también en la adolescencia eh, que é un momento de crise vital na que se deixa atrás esta, infra, esta infancia para afrontar eh, o que ten que ver co, bueno, co, coa posibilidade de evolución cara, cara a unha adultez. Esta crise nos pon en un lugar de, de moita vulnerabilidade, casi estamos a, eh, eh, adentrándonos na, nunha posibilidade de autonomía, pero todavía non, non existe e necesitamos, eh, seguimos necesitando de, de referentes adultos. Eh, para explicar un pouco, bueno, trouxen aí varios libros para explicar un pouco mm, eh, a, a adolescencia. Eh, trae un libro de, de dous compañeiros de ASEIA, que son Ricardo Fandiño e Vanessa Rodríguez. O libro se chama Ser adolescente, transición o destino, que dicen... La adolescencia no es, en cualquier caso, un proceso determinado únicamente de forma intrasíquica, de dentro a fuera, sino un proceso social determinado por los avatares relacionales del sujeto con cuatro sistemas, el familiar, el escolar, el de los iguales y el macrosistema social. e eles engaden tamén o mundo virtual a día de hoxe. Bueno, con isto a mí me parece que, que, que está moi ben explicado, que ten que ver que tú non eres adolescente solo por ti mesmo, non, non solo influe o que tú tes dentro da túa cabeza. Ah, eres adolescente aí, xa está, sino que todas as persoas que te rodean e todo o mundo que te rodea influe en ese momento eh, da túa adolescencia. Entonces, o por qué chegan eh, rapaces e rapazas ao sistema de, de protección eh, ten que ver coa falta de referentes adultos que lle poidan dar un sostén. Ahora, a, a casuística, e eu prefiro explicarlo así, pero André eh, e Sergio poden, poden aportar o que consideredes, no? a casuística é moi, moi, moi variada, no? e isto é algo no que, no que insisten moito, pois, por exemplo, Ricardo Vanessa e outra xente coa, coa que me formo, de que non, non que teñamos a mirada aberta como profesionais, porque hai moita tendencia a veces a cando chega un chaval, unha chavala ao centro no que traballamos a decir, oh, é igual que fulano de tal, ¿no? Eh, nunca, nunca nadie es igual, nunca nadie tenga las mismas as mesmas características nin a mesma historia de vida. entonces pode haber eh, múltiples situacións que fagan que un rapaz ou unha rapaza chegue, chegue ao sistema. Eh, quería ler tamén eh, de outro libro que se chama Violencias e desamparos, porque ao final a, a situación de, dos rapaces e rapazas de, do sistema de protección está moi en relación con, coa violencia de un ou outro xeito, non necesariamente unha violencia física, non necesariamente unha violencia violencia psicolóxica, porque a violencia pode ser por acción ou por, ou por omisión. E, e mm, bueno, para entender tamén aí un pouco o que mm, o que supón, no, a os, o, o a tutela para para algúns deles, No? Dice que la tutela Eh, bueno, o libro se chama Ah, xa dicen, vale. So, é de Susana Brinoni, eh, Graciela S. Bach e Adolfo Grisales. Eh, la tutela se convierte entonces, más allá de la protección, en la mirada que lo reenvía una y otra vez a lo que fue eh, o a lo que no pudo ser en lo familiar. Es un recordatorio constante de aquello que en algún momento eh, crisis crise y pudo ser. entonces eh, también abrir constantemente una ferida y un ador que es muy difícil de bueno, muy difícil de conter y de, acompañar. Eh, bueno, así é un pouco o que quería decir, non sei se si vos queredes decir algo máis. Para, para Sergio hai pouco eh, te entrevistaron nun xornal da Coruña eh, Eso, máis menos, cantos nenos e nenas hai en Galicia vivindo en baixo paraugas do sistema de protección? Eh, eso, eh, igual non creo... A, a xente pode ser que pense que vivir no sistema de protección é vivir en grandes orfanatos ou hospicios, sí, non sei. Eh, sí, <laughs> supoño que que algo que a través do cine ou de o que sexa siga aí como moi presente. Nada, se explicar máis menos cantos nenos e nenas viven no sistema e como viven, como é o seu día a día, máis menos. Cada ano se publican na páxina da Xunta de Galicia as estadísticas, a última publicada é 2022. Eu teño máis fresca de 2021, pero bueno, no 2021 eh, o que dicen é que hai 2.400 rapaces e rapazas eh, no sistema de protección, eh, a mitade deles, 1.200, en centros residenciais, eh, unha boa parte deles en centros residenciais pequenos, con equipos educativos maravillosos, con educadoras e educadores sociais que acompañan maravillosamente. Pois eh, son casas de familia con hasta oito rapaces eh, quero deixar claro que non quero, non quero minimizar o efecto da, do que suponga institucionalización, para que aínda que eh, Eva e eu compartimos alguna, algún recurso, non, bueno, non coincidimos no tempo, pero vivemos na mesma casa de familia, eh, o efecto do tempo nun recurso así que non é unha, unha familia, pois non é o máis aceitado para os rapaces. Pero bueno, neste tipo de, de formato de acollemento residencial, En 2021 había 1.200 rapaces. Na estadística de 2022 baixa de golpe a 800 e algo, me chama a atención o, o dato, pero bueno, o que se mantén é os outros 1.200 que viven en acollemento familiar. A maioría deles, eh, tres cuartas partes, uns 900, en acollemento familiar, en familia extensa, é dicir, avós, tíos, bueno, persoas eh, próximas eh, aos rapaces, que entendo que, bueno, que pode ser a, a, a medida máis aceitada cando non é posible pois eh, manterse na familia eh, nuclear. E únicamente uns cerca de 300 rapaces e rapazas eh, están en acollemento familiar eh, en familia allea, é dicir, eh, persoas, familias que se interesan por, por, bueno, pues, pola infancia vulnerable eh, e se propoñen para, bueno, pues, para acompañalos. A, a comparación é, é, é violenta. 300 rapaces en acollemento familiar por familia, en familia llea, frente a 1.200 en, en recursos residenciais, bueno, pois o interese que temos os que nos dedicamos a isto, eh, mellor ou peor, é cambiar estes porcentaxes. Por resumir, a realidade é que eses nenos que polas razóns que sesan, a administración entra nas súas vidas, non? Para tutelalos, ou van a casas de familia, non? Que son casas maiormente de formato oito... Sí, oito, oito nenos, nenas que viven cos educadoras, case sempre falan femenino, educadoras, non? Hai algún centro un pouco máis grande. E logo está moitas en acollemento familiar. Hai moi, todavía hai moitos centros grandes. Grandes. Uh -huh. Moitas están en acollemento familiar e menos porcentualmente en acollementos de familia de, de familias que non son non teñen nada que ver. Está aquí André que aínda non falou. Eh, André é un deses agora un adulto, pero foi un deses nenos que con cinco anos eh, a túa vida cambiou bastante e eh, creo que foi condicionada. Eso, que lembras como foi ese proceso ou por que crees que pasou o que pasou? Ah, el proceso foi un pouco máis violento de lo que voy a contar, digamos. O sea, yo estaba en mi casa, tal, mis padres, todo muy bien, hasta que llegó la policía, cogió, deberían ser como, era de noche, yo sé que era de noche porque había muchas luces y tal, y cogió a mí, a mi hermana y nos fuimos. Nos llevaron para un centro de, al principio era de monjas, después volvimos de nuevo para casa, supongo que mis padres lucharían en ese momento, después ya, ya, bueno, Después ya fue cuando nació mi hermano pequeño y ya allí ya fue el momento que sí que ya me marché para un definitivamente para un, un centro. El primer centro que estuve así grande fue en, en Orense, en la Carballeira, que mucha, casi mucha gente lo conoce. Y después, bueno, fui dando tumbos de un lado a otro porque, no sé, eh, después de La Carballeira eh, me, fui para otro centro al cabo de un año o dos, más o menos para uno de, monjas que ese fue el peor de todos que estuve Y ya está Y después, a lo largo de eso me vine para aquí para Vigo para los centros que eh, justo estuviste vosotros en Arela y bueno, ahí fue la cosa un poco mejor porque ahí ya sí que me ayudaron mejor que en los otros centros no estaban tan non sei como dicirlo exactamente eh, clasificar eh, bueno, non estaban tan preparados como para ayudarme e a ser centros grandes e con moitos chavales tampouco podían atendernos a todos a lo mejor que, que podían e, mm, Igual algunha xente sabe de que está falando André eh, eh, porque traballa ali ou porque viviu por aí Como explicaríades que pode ser un, un día a día nunha casa de familia? Como viven eses nenos e educadores e educadoras eh, nunha casa como esa? Que cosas pasan? Que, como é a convivencia? Que empece André, ¿no? Mm, yo, mejor vosotros. Mejor vosotros, yo después ya, ya diré. Veña, va, después a dices tú. Bueno, eu, eu aquí sí que breve, non? Eh, eu, si penso, ahora mismo non traballo nunha, nunha casa de familia, ahora traballo nun centro tamén para, para rapaces e rapazas do sistema, pero que está especializado en saúde mental, entonces é totalmente distinto, ¿no? Pero o meu recordo de traballar en casas de familia é de mm, facer de todo, de todo, claro, significa de todo, eh, pues como nunha casa normalizada, ¿no? por, por decir de alguna forma, pero con oito chavales. <laughs> eh, e, mm, bueno, pues eh, alta intensidade, diría eu, ¿no? <laughs> sempre. Tamén é algo, bueno, hai moito moito de satisfactorio no, no, no de estar aí, se, ap se aprende moito, eh, moitísimo, é moi complexo facelo ben porque a... Um, a, a relación é moi estreita, e, e as nosas emocións entran moito en xogo no noso traballo e é moi complexo eh, ser capaz de manterte nun, nunha certa neutralidade, non? Eh, e eu diría que, que se si me quedo con algo é que a pesar de poder parecer unha casa máis ou menos normalizada eh, o que hai é moitísima dor, ¿no? porque ao final todos os rapaces e as rapazas están atravesados por historias vitais moi dolorosas, entonces o que se respira, se intenta ter unha vida o mellor posible, ir á escola, bueno, eso que conta André, ¿no? despois, pero, pero hai moita, moita dor e moito sufrimento con, con moi poucos recursos, a verdade, eu creo que moi, moi poucos recursos. Sí, coincido. Eh, vai a sonar así un pouco, pero canto máis voltas lle damos na casa sobre a nosa experiencia, creo que nos levamos máis cosas das que das que deixamos. Eh, é inevitable, claro que nos fixemos un esforzo enorme, a mí me cambiou a vida, a perspectiva da vida absolutamente, eh, pero teño a sensación de que non éramos suficiente, de que non chegábamos a eh, proporcionar a mirada comprensiva para mitigar esa dor, que eu tamén masticaba todos os días, aquel sitio tiña que ser un lugar de paso para un, unha mellor situación, en, en algunhas ocasións foi posible, en outras non. Teño a sensación de que non tiñas forzas suficientes. Bueno, era tamén un formato antigo no que as persoas que vivíamos ali, <laughs> bueno, era un formato no que estábamos eh, un par de persoas as 24 horas do día. Uh -huh. Entón as forzas chegaban ata onde podían E iso estaba moi ben pola estabilidade, pero estaba moi mal porque as forzas se esgotaban antes. E teño esa sensación, esas, bueno, esas caras destas persoas que ahora son adultas, e, eh, bueno, mm, quero pensar que lles aportamos, pero non é xusto ter que vivir con outros rapaces que tamén viviron situacións traumáticas, moi complicadas, entón a, a forma de relacionarse entre eles non sempre era a, a que merecían. Uh -huh non sei se así, e, e despois o día a día era intentábamos que fora rutinario, normalizado, pero era un intento, porque bueno, aínda que non vou a darte yo unha Veña. que ya veo, veo, veo que ya No, eh, yo entiendo que sí, que teníais eh, moi pocos recursos, erais cuatro personas en aquella época cuando yo estaba erais cuatro, dos de mañana, dos de tarde. Eh, muchas veces no había mucha comunicación, eso es lo que yo siento, es lo que veo ahora también, porque muchas veces un chaval hacía alguna cosa, sí, a lo mejor se contaba por encima, pero el chaval le daba igual, lo volvía a hacer y volvía a ser grave. Entonces, yo lo que, lo que intento decir es que sí, que los recursos eran muy mínimos y creo que a día de hoy sigue siendo. Insuficientes. A ver, yo lo veo así porque veo muchos chavales que conozco y, sí, y que están en los centros, digamos. Yo a, base del largo de tiempo no me he apartado mucho de, tampoco de los centros, ya que muchos de los que conozco y los que he convivido, casi todos tienen hermanos aún dentro de los centros. En este momento, en las casas de familia y otros recursos residenciais, hay medios humanos que empiezan a ser suficientes, porque éramos unha ou dúas persoas, eh, neste momento hai un equipo educativo que normalmente eh, bueno, pues pois equilibra o número de rapaces. Repito, insuficiente, eh, eh, mal pagado, Pero ah, bueno, eso ya <laughs> eso ya no me meto Muy mal pagado, porque... muy mal pagado Casi para Creo que todos os sueldos están moi mal. Para o <laughs> grado de especialización e demais. Eh, penso que de todos os xeitos o que está infradotado é o sistema, porque os recursos Mm, esas persoas maravillosas que están a vivir cos rapaces e que intentan facer devolver esa mirada que, que intente reparar o dano que traen os rapaces, ten que ir acompañado por solucións, por propostas, por desenvolver o, pan, o plan de caso que permita que a estancia sexa realmente un, un lugar de paso, un tempo, mentre se fai esa reparación do dano e buscar solucións. E aí sí que estamos infradotados eh, acabas de nomear algo, creo que André tamén ten a experiencia de ti entraches nunha casa, moitos nenos entran na casa de familia, saen da súa familia biolóxica, en principio recursos, as casas de familia están pensadas para que eses nenos se recuperen e, en algúns casos, fágase traballo coas súas familias de orixe e poidan volver a esas familias, que non sempre así, ou que mm, non sei, que vayan a outros centros adaptados ou que vayan a, a acollementos que por desgraza non hai moitas familias aínda que poidan cubrir esa, esa demanda. André, ti viviches en moitas casas. E que lembras do que ti sabías de que ia pasar coa túa vida? Entraches con cinco anos, Algunha vez falei contigo que falabas de que a túa adolescencia non foi non eras tan cookie como agora. No, eh, básicamente no. Pero eh, eso, que lembras da información que ti tiñas? Es verdade que eras un neno pequeno, logo un adolescente, pero ti que sabías do que ia ser a túa vida ou porque a ses ver, cambios, non sei, como en preguntar. En principio las cosas iban bien, por entre comillas, vamos a siempre yo voy a poner comillas en muchas cosas porque no me quiero expandir. Las cosas iban bien cuando entrené la primera vez. Después volví con mis padres, eso estaba, estaba bien, estaba genial, menos mal. Pero ya después, cuando la cosa empezó a ser un poco más, más estable, cuando ya pasaba el tiempo, pasaba un mes, dos, tres, cuatro, y ya notabas que básicamente las visitas eh, ya no eran tantas con tu familia, ya no venía tanta gente, Ahí es un momento que, siendo pequeño, es bastante duro. Ahora mm, prefiero olvidarlo porque no me sentía cómodo. Fue uno de mis momentos más, más rebeldes también. Fui contra el mundo y contra mucha gente. He hecho cosas que al día de hoy, algunas me arrepiento y otras no. Digamos, lo tengo claro, yo la monja la tiré porque quise. Pero bueno, Sí, eh, hay cosas que sí que me arrepiento, otras que no me puedo llegar a arrepentir porque sé que en mi corazón la siento como era, que lo hice porque tenía que hacerlo y fue porque la gente también se lo buscó muchas veces. Entonces, no sé, yo también, aparte de estar en los centros, también estuve en una familia de adopción. Eh, no salió muy bien, por muchas situaciones y otras cosas y después hay tiempo y tal, me expando más en ello, pero bueno, eh, la verdad es que los centros estuve mucho tiempo y me acabé agotando. De estar en el centro y también de estar con los niños, porque muchas veces esto, no sé si llegasteis a verlo, pero muchas veces cuando eres ya más mayor que los otros chavales, los otros se apoyan en, esa persona. Llega un momento que me he de buscar el educador, buscan al chaval más mayor para que, oye, mira, me pasó esto en el colegio, oye, mira, eh, eh, me pasa esto, mm, tal. Yo tengo amigos que a día de hoy, lo siento como casi mi familia, que a día de hoy siguen mm, apoyándose en mí en muchas situaciones. Y claro, en ese, en esa, de esa manera yo me pongo a pensar, ¿por qué nos llegaron a apoyarse en, en los educadores? Porque ellos estaban ahí para eso. Y ahora también ahora lo entiendo. Es más fácil confiar en una persona que tiene casi tu edad que una persona mayor que la sientes fuera de, de tu ámbito familiar. Porque al final acabo al cabo, quien vivimos 24 horas y estamos todo el día juntos, somos los chavales. Entonces sí que hubo un momento que mi situación de, de aguantar y estar en el centro, como te dije antes, yo me llegó un momento que ya no pude más y tuve que marcharme. Me escapé, fui para allí, volví, bueno, muchas cosas, pero ahí fue el momento que mi cabeza dijo, joder, esto es agotador, y ahora lo No, no, no sé qué más decir. Pero... hecho este silencio. Eh, O, o sistema de protección basicamente está privatizado ou concertado. A maior parte dos nenos e nenas que viven nas casas de familia eh, están en prazas que algunhas entidades, moitas entidades sociais, tamén algunhas empresas, concursan a unha convocatoria no? que saca neste caso a Xunta e, eh, e, e eh, gañan a praza e os traballadores e traballadoras son persoal non son perso, non, non son eh, persoal público, senón eh, xente que está contratada por, por esas empresas ou asociacións. Pero hai unha figura que o Servizo de Protección de Menores, o ser, menores, así como en, en letra mayúscula, que aí sí que traballan técnicos e técnicas que son funcionarios da administración, que a pregunta é canto condicionan as vosas vidas, porque as visitas a menores son como sempre moi sonadas ou moi clave de que asa cambios ou de que non asa cambios, non? Uh -huh. Todos tedes lembranza de falar con menores, eso o sei. <laughs> Sí, ao final, a ver, o servizo de menores son, as, son os responsables directos dos rapaces e das rapazas, no? Eh, no momento en que asunta, asume a, a tutela, eh, teñen asignado un técnico ou unha técnica que a que a que vai a tomar as, as decisións. Eh, a, a mí me gustaría eh, pens intentar pensar máis no sistema eh, que igual en persoas concretas, ¿no? eh, porque mm, todo o mundo eh, vamos a ter eh, mogollón de, de casos na cabeza des que festa técnica, madre mía, eh, nunca non conoce os rapaces, nunca os visita, nunca lle pregunta. Hai outras que son moi boas tamén, pero o que me parece interesante é que o sistema está totalmente sobresaturado, que mm, hai, levan moitísimos casos cuidados é moi complexo que poidan ter un mínimo de, de coidado no, na, nos rapaces e nas rapazas e eh, hai moitísima rotación no, no sistema a xente eh, son funcionarios e funcionarias que entran, cambian de posto eh, entran e salen e que non teñen unha formación especializada porque estudiaron psicología ou pedagogía pero logo eh, non teñen unha formación específica e se non sabes de isto te vas a perder moitísimo porque é algo eh, moi moi específico. Entonces, a mí o que me parece interesante e tamén aquí aproveito para, a, para agradecer a Diego por montar isto é que eh, como sociedade debemos de mm, eh, bueno, de, de tomar a responsabilidade de exixirlle a Xunta en este caso, ¿no? de desistir de administración que, que se responsabilice do que é seu. Igual que se exixe as familias que se responsabilicen do cuidado dos nenos e as nenas, que a Xunta se responsabilice do cuidado dos nenos e as nenas que tutela, porque ao final eh, son os, seu, os seus responsables. Quería ler eh, tamén aquí unha, unha, unha cita de, de Asun Pie, que é unha pedagoga, profe de universidade, pero que mm, aquí escribe un libro que se chama Familias de Acogida sobre unha experiencia propia. Ela, como, como nai de, de acollida, ela non sabía moito de isto cando acolleu e, bueno, eh, lle impactou moito e decidiu contar un pouco a historia, non? Entón, dice sobre el sistema. Dice, la disociación con la que viven los casos muchos profesionales es fruto de una desconexión emocional que responde a la misma lógica del sistema. Mover a los niños de aquí para allá, que lo que contaba un poco André, ¿no? y de allá para acá sin considerar el impacto subjetivo de ese quita y pon en su desarrollo. Entonces, esa desconexión emocional é como un imposible se si se traballa con, con personas. É verdade que temos que ter un certo cuidado tamén, no? porque non, non todo no, nos pode arrastrar, pero nos temos que ter a capacidade de escoitar e de atender as emocións e as necesidades subjetivas daquelas personas co, coas que traballamos, porque senón eh, y Andreo repetió varias veces, no hay escoita, ¿no? En varias ocasiones, fuiste referencia mm, no me sentí escuchado o mis compañeros no se sintieron escuchados, ¿no? Es, lo que sí, eh, básicamente no te sientes ni apoyado ni escuchado. Muchas veces buscas un apoyo y no lo tienes. Y eso es bastante fastidiado porque cuando eres pequeño y adolescente también, eh, no tener un apoyo donde apoyarte y decir, oh, tengo a esta persona que me puede ayudar, es muy jodido. Para mí, muchas veces fue muy jodido. Sobre todo porque yo tengo dos hermanos pequeños. Que se apoyaban en mí eran ellos también. Muchas veces en mí. Entonces, cuando tú no tienes la confianza y la forma de apoyarte en, otra persona, pues al final eso crea secuelas y crea muchas cadencias en muchos sentidos. Yo en la empatía ahora mismo la tengo gracias a situaciones que he vivido, pero si no fuera por el centro no a tendría. Se me permites, eh, as nenas e nenos non votan. E iso se nota no sistema de protección que está inframusculado. Eh, eh, desde a plataforma de organización de entidades eh, pola infancia, a POI, Eh, o que o que solicitamos a, a Xunta de Galicia, o primeiro que fixemos, en lugar de pedir para estas entidades que nos dedicamos a isto, foi pedir para os equipos técnicos varias cousas para evitar precisamente o que explicaba moi ben Eva, que a rotación masiva e a falta de técnicos, creemos que o ideal sería poder doblar o número de técnicos. Eh, ata fainada, en, sobre todo en Coruña e en Vigo, había técnicos con 70 ou 80 expedientes. Iso é pasar carpetas, como di un técnico vasco, iso é pasar carpetas, non poden atender, dedicarlle un mínimo de tempo. Tomar decisións sin a cualificación necesaria, porque ás veces ni siquiera é posible eh, bueno, pues, pois, eh, ter no, no territorio eh, formacións específicas sobre este tema, eh, e a consecuencia é o tempo. Se, tomas, se toman decisións non sempre as aceitadas, nos tempos que non toca. A lei dice que como máximo un neno ten que estar en acollemento residencial un máximo non desexable de dous anos. E a realidade é grotesca. Mm, básicamente, sí. A realidade é grotesca. Foi no teu tempo, antes me comentabas, se me permites, que pasaches sí. a maior parte da tua minoría de idade en centros de menores. Sí, en centros de menores, casi prácticamente pasé toda mi, hasta los 16, que fue el momento de mi decisión de marcharme, y pasé prácticamente todo, todo ese proceso en centros de menores. A no ser el año y pico que estuve con la familia de adopción, el resto, pues, en centros de acogida y También conozco mucha gente que ha pasado mucho más tiempo que yo. Mm. tengo amigos que han pasado, creo que el que más tiempo ha pasado tenía tres años y hasta los 18, y aún así a los 18 fue para un... Para el mentor. Para el mentor, exacto, gracias, Para el mentor. Y hasta los 21 no se marchó de allí. Digamos, que ese proceso es muy, muy largo. André, antes falabas de, adopción, creo que entra en este momento a idea é que os nenos estén un tempo para, no? para ser cuidados e, e buscar un mellor lugar. En algún momento pensouse que para ti, ou, bueno, pensase que para moitos nenos a adopción e tamén o acollemento hai diferencias e creo que sí. Sergio tamén anda moito aí con eses debates. E pensaron que a adopción era unha boa saída para a túa vida. Levabas moito tempo en centros, que como vivi, que lembras daquilo, como foi, bueno. tamén para Sergio e, e Eva, que pensades que a, as vidas en familias máis aladas casas de familia pode achegar que non achega unha casa de familia, non? Eh, si puedo empezar yo. Hombre. Mm, vale. Eh, yo eh, cuando me fui con la familia de adopción fuimos los tres hermanos, digamos. Yo, eh, mi hermana y mi hermano pequeño y, y la verdad es que la Junta no lo hizo nada, nada bien. Eh, básicamente, problemas, mi hermana tenía problemas, yo tenía problemas y mi hermana pequeña también tenía problemas. Muchos de los problemas que teníamos, yo sobre todo era impulsos agresivos, me peleaba mucho, cuando no tomaba medicación, pues podía reventar por cualquier lado. Demonio en Tasmania, ¿no? Uf, aún peor, <laughs> creo. Eh, yo he tenido muchas peleas en el colegio a causa de, de mucha de falta de mucha ayuda, sobre todo por la Junta, no por el centro. Yo no meto el centro, yo digo la Junta de menores. La, tutora legal mía, yo recuerdo verla dos veces. Y la segunda fue para cantar, eh, para cantar a las 40. Y ahí ya tenía 13, 14 años. Pero yo creo que no se, no se acercan nada a ellos, ellos no, prácticamente mm, no miran por los chavales, eso es la sensación que me dio a mí mientras yo estaba. Y después que el centro tampoco, de aquellos tampoco ayudó mucho, tenía que haber dicho y haber hablado más con los padres y pararse más, más en visitas, en cómo poder ayudar a esa familia, porque yo a día de hoy mi hermano se fue con otra familia de adopción y esa familia de adopción fue pésima. A día de hoy mi hermano tiene 22 años y tiene muchas cadencias. Ahora mismo está contra el mundo y se pelea contra todo. Y, eso fue problema de no tener un seguimiento con la familia de adopción. Y eso lo noté con muchos más chavales que han sido adoptados y la adopción tampoco salió adelante y han vuelto para el mismo sitio. Eso Tendría que tener unha explicación lógica. Déixame facer isto. Eu non sei se o recibiches ou non, pero te pido perdón te pido perdón no nome da no, a ver, do sistema. A mí ahora no, no, pero no permite, me, no, no, no, no sí me que, importa. Sí que, bueno, eh, o mellor necesito eu. Sí, no, pedirte pedirte perdón no nome do sistema de protección porque esta isto que estás a contar que a mí me revolve, e supoño que ti máis. No, eh, yo a verdade es que ya lo, lo he pasado tan tan mal en outro momento que isto a mí é como algo moi é a historia fácil e moi sencillo. É a historia de moitos rapaces e rapazas e, e non é xusto. En, repito, e non é unha postura sin máis. Pídoche perdón no nome de moitas persoas que nos dedicamos a isto e que por falta de medios e ás veces por falta de saber, pois non, non fomos quen de, de tomar boas decisións. Eu te agradezco el... Eh, que lo digas, pero no hace, tampoco hace falta. Nada, <laughs> te lo digo. Que, que nos últimos tempos estás falando moito de acollemento, pero tamén sí. da adopción, sobre todo porque eh, traballas ou, ou estás moi cerca de Manalla, non? Que é unha entidade que aquí en, en Galiza está falando moito da adopción e, do, e das, dos atrancos e das dificultades que teñen moitos nenos e nenas que para ser sobre todo para a adopción, tamén por acollemento, non? Ou polo sistema de protección. Tanto a adopción como o acollemento son dúas medidas maravillosas, son medidas de protección á infancia. Non se trata de elixir entre unha e outra. Cada rapaz ou cada familia, bueno, pois terán unha medida de protección ou outra dependendo, pois eso, das súas circunstancias. O que temos que ser conscientes é que neste momento en Galicia ou como familia ou estás nunha lista de adopción ou estás nunha lista de acollemento, cousa coa que, coa que moitas de nós non estamos eh, de acordo e hai comunidades autónomas que sabedes que as comunidades autónomas son as que teñen eh, as competencias neste, neste ámbito eh, hai comunidades autónomas como Madrid ou País Vasco que teñen superado este esta, este eh, estes compartimentos estancos que non teñen ningún sentido. Cando unha familia se achega á adopción, normalmente non se lle fala da posibilidade de acollemento familiar. E repito, non se trata de que se sexa mellor que outra son medidas bueno, pois diferentes, pero as dúas teñen que partir do interese superior do, do neno ou nena. Na realidade, a realidade de Galicia é que hoxe en día hai 400 e pico familias que queren unha adopción, que levan esperando 7, 8, 10 anos e o que demandan maioritariamente son nenos moi pequenos, en eh, outra tramo de 0 0 3 anos. E por outra banda, a realidade, por outro lado, é que eh, os rapaces necesitan unha medida de protección, a maioría deles necesitan un acollemento familiar porque ben técnica ou legalmente é a posibilidade maioritaria e a maioría destes rapaces son maiores de sete anos ou pertenecen a algún tipo de minoría étnica ou veñen de outros países, pertenecen a un grupo de irmáns, teñen diversidade funcional de algún tipo ou veñen rebotados de adopcións ou acollementos familiares. Como se diría en términos económicos, a oferta e a demanda non casa Tal vez o primeiro que teníamos que facer é espallar, eh, explicar á sociedade a medida de, de acollemento familiar. Onte foi o Día da Infancia, non? Igual compre poñer no centro a infancia non os dereitos de pais e nais de querer ser, eh, non? Tamén creo que a medida de adopción non está ben explicada. Porque sí, repito, tamén, eh? porque repito que é unha medida de protección á infancia que cumple ademais un desexo de convertirte en ai pai. Perfecto. Sempre cando o primeiro este este salvagardado. Eu quería introducir un cuestionamento. Ah, <laughs> okay, a ver, eh, entendendo que a, día de hoxe o mellor que a mellor posibilidade para rapaces e rapazas é poder eh, ter unha, unha familia, ¿no? porque efectivamente como decía Sergio, ¿no? eh, e como dice, como explicou tamén André, vivir durante moitos anos nun centro é algo que, que o que fai é revictimizar, é, un, é, é, eh, eh, incrementar o sufrimento no? e o dano eh, nas persoas, pero é o que, me, o que penso é se si a familia é suficiente eh, en, en estes momentos e sobre todo de cara ao futuro. E explico, eh, a familia nuclear estaba, eh, se sustentaba nunha sociedade na que a, a vida comunitaria tiña un peso maior. No? A día de hoxe, eh, a, a vida comunitaria eh, apenas existe aquí onde onde estamos, no? en outros lugares é distinto. Eh, fomos cara a unha sociedade tremendamente individualista, eh, donde cada quen vamos mirando eh, polas nosas vidas e facer vida comunitaria é un acto de activismo, en realidade. No? eh, son casi casos contados. Entonces, eh, eh o que me pregunto é, eh, porque para poder sostener unha familia nuclear necesitas eh, da, da, do apoio na comunidade, no? Cando éramos pequenas nos, eh, se a nosa, o noso pai traballaba e a nosa nai eh, se marchaba a compra, nos deixaba cuidados nosa, das, das veciñas, no? E, e eso supuña un apoio, tamén un apoio na, na educación, porque había moitas máis adultas que podían eh, servir servir eh, de referente para, para os rapaces e rapazas, a día de hoxe eso está mm, eh, non, casi non casi non casi non o vemos. Entonces, tamén é necesario e complexo pensar en un mundo no que non todo xire ao redor da, mm, da, da familia porque quizáis non sexa a, a salvación tampouco. Non? Suficiente, queres decir? <laughs> sí. A ver, claro, estoy hablando de, la posibilidad de imaginar, ¿no? eh, e non de non é algo no que íbamos, porque a día de hoxe seguimos moi enganchadas eh, a, a vida eh, familiar, nos guste ou non nos guste, esa boa ou mala a nosa familia, ¿no? Eh, e entonces, bueno, eso é o que vivimos, pero bueno, a, a, a vida eh, tamén e a forma de relacionarnos pode, pode facer unha evolución e quizáis eso é algo que nos temos que, que plantexar, porque se si seguimos poñendo o peso do coidado dos nenos e nenas na, na familia únicamente, non digo acabar coa familia, non? pero que únicamente este aí, quizáis non eh, non seza, o como moi ben dixeches, suficiente para facelo. Sí. Uh, <laughs> vaya, mm, me encanta. Mm. <laughs> eh, esta noite vou llevar, vou llevar voltas. Tes, tes toda razón. Mira, eu utilizo monecos para explicar, aquí xa o fixen nesta mesa dúas veces, para explicar o sistema de protección e facer un chamamento á sociedade. E utilizo, non sei se bichedes o Rei León, utilizo a Rafiki, que levanta a Simba, para explicar, eh, facer ese chamamento á sociedade, vamos a cuidar del entre toda a tribu. E un mensaxe maravilloso. Pero, querida Eva, <laughs> eh, xa nos costa atopar familias que que queran seguir profundizando e facendo unha mirada consciente sobre as necesidades da crianza terapéutica, non quero pensar no que ten que ser, bueno, e ademais os apoios que tes, que sí que facemos, eh? que as familias conten con apoios é unha garantía de que as cousas vayan a funcionar uh -huh. e non deixar eh, simplemente a, a vontade a manifestar que eu quero eh, vivir con rapaces, iso non vai ser suficiente. É necesario un apoio técnico, como moi ben explicaches, é absolutamente imprescindible. Precisamente unha das grandes diferencias do acollemento familiar con respecto á adopción, a non ser eh, algún tipo moi concreto de adopcións, ten que ver con ese apoio técnico. Eh, bueno, pois son cosas que están aí e que están a ocorrer en outros territorios e que aquí queremos incorporar, pero repito, o músculo do, da infancia en desprotección, polo menos en Galicia, é moi feble. É necesario incrementala entre todos. Bueno, pois no momento no que a infancia se convirta nunha prioridade nesta sociedade será posible. E cousas como as que comentas, pois o mellor, pois Bueno, tamén se trata de exixir a administración que ofreza todo isto do que tú estás falando, ¿no? Eh, si as familias non teñen apoio, eh, é moi complexo. Entón, a veces non se trata de que ese apoio veña da nada, sino que veña do que é noso. Eh, e o noso é o sistema e a, e a administración son os nosos cartos, no? E ao final que estén aí eh, o que pasa que e isto sabemos ben, no? E os rapaces e as rapazas non contan moito. Eh, e como tú ben dixeches, non votan. Entonces é moi fácil que aí non vayan tantos cartos, no? entonces, bueno, eh, é necesario Totalmente eh, de acordo. Estar presionando. <laughs> Vou dar aí un cambio. Eh, pensaba antes escoitando a Andrea moitos mozos e mozas que viviches ti e moitos cunha especie de reloso no que ti sabías que cando ias facer 18 anos eh, para moitas eh, ai que podo sacar o carné de conducir que tampouco é unha cousa un pouco tola <laughs> no? o podo beber sen problemas pero para, para os nenos e nenas que están no sistema de protección facer 18 anos é eh, ala, guapo a, sí, <laughs> a, a, sí. a vivir llega un momento que cuando ya tienes, yo fue un poco antes, yo cuando ya tenía 14 ya estaba pensando, hostia, cuatro, cuatro años para cumplir los 18, ¿qué carajo voy a hacer yo de mi vida? Ahí fue un momento que yo ya, como dije antes, me escapé del centro a los 16 porque tampoco la persona que estaba en el centro, yo le pedía, eh, me decía que yo no quería seguir estudiando, que quería acabar la ESO y ponerme a buscar o un trabajo o hacer algo para irme al sector laboral. Pero tanto esa persona como las otras tres personas que había allí, bueno, perdón, cuatro, porque de aquellas eran cinco, tanto esa persona como las otras cuatro no le salieron de las narices, entonces yo me tuve que fastidiar y coger y marcharme. Porque llegó un momento que o me marchaba o reventaba contra ellos. Entonces preferí marcharme, no vaya a ser que hiciera una escabechina por allí. Eh, fago outro apunte. Eh, os nenos e nenas que con 18 anos saen do sistema de protección viven as mesmas penurias que vivimos o resto de persoas. Un mercado de vivenda con prezos in, ¿no? eh, bueno, sobre inalcanzables. Todo, sobre todo, ahora, eh, porque acaba de subir los... Eh, eh los un mercado laboral marcado pola precariedade, pola temporalidade, que para aquelas que non teñen apoios ou rede de apoios, non falo de familia, senón falo de apoios ou aforros, é unha tolemia. E eso padecen con especial crudeza os rapaces que saen de aí, pero tamén outras moitas persoas e, e, e, outra, e outras... Todo o mundo padecemos iso. É verdade que que cando faz 18 anos saes, hai algunhas alternativas, non? Algúnha a máis coñecida por aquí o mentor que te permite estar, creo que dous, tres anos Eh, yo creo que son dos anos primeiro en uno que es en eh, en mentor despois después el asistido que creo que puedes estar outros dos anos. Si non me confundo, ahora non estoy moi seguro porque yo eso lo toqué muy poco. Esos son programas de transición, ¿no? Que para esos nenos e nenas que digo nenos e nenas porque son nenos e nenas, <laughs> eh, que saen de aí, teñen acompañamento profesional, algo parecido a vivir na casa de familia, pero xa con máis liberdade, máis autonomía. E entón- outras entidades tamén teñen programas parecidos como a ese, pois ser aldeas ou non? algúns programas. Sí, pero que ademais do tema de vivenda traballan o tema da incorporación laboral, é mm. dicir, manteñen no, no posible convenios con algunha empresa e intentan favorecer a incorporación laboral destes destas rapaces e rapaces. E unha pregunta que tiña para André, pero tamén para as que estades aquí diante de nós e para Eva e Sergio é eh, se ti lembras eh, ou recordas algunha educadora ou educador que pasara na túa vida eh, que, que algún elemento, algunha acción cousas que fixera ese educador ou educadora que ti realmente lembres con agarimo que lembres que te viñeran ben digo, por buscar pistas de xente que estades a traballar aí que podemos facer para sudar o acompañar con efectividad a esos nenos y e nenas? Algún lembrarás? a <laughs> ver, son muchos. Pero sí, tengo muy buenos recuerdos de, sobre todo de Maite, que fue una de las educadoras que más quise y a día de hoy le tengo un gran aprecio. Después tuve a Ángel Martínez, que es uno de los directores de Faibén, que bueno, que en su momento dado mm, intentó ayudarme, pero creo que no lo hizo de la, de la mejor manera que pudo. Y, y, la verdad es que ahora mismo casi no lo puedo ver porque le tengo un, asco bastante grande. <laughs> Eran cosas positivas. ¿eh? Sí, sí, sí, no <laughs> Yo digo todo lo que hay, malo, bueno y tal. Pero sí, la verdad es que tengo muchos recuerdos buenos, sobre todo del primer centro que estuve aquí en Vigo sobre todo con Maite, Monsi también, Mónica también tuve muy buenos recuerdos, me acuerdo mucho de, de ir sobre todo a las pistas de, de baloncesto de, de, ahí, de Samil, de, sobre todo muchas actividades que me apuntaron, que me encantaron, la verdad, me apuntaron a fútbol, que hacía, yo jugaba mucho y me venían a ver los partidos, eh, natación, todas esas actividades pues sí que tengo muchos buenos recuerdos de que ellos sí que me ayudaban y me apoyaban en ese sentido de que si te gusta algo, hazlo porque te viene bien. Y también porque te agota y te vas para casa, a casa. <laughs> trucos, trucos. <laughs> Eva, Sergio, que levades moito tempo por aí e tamén coordinando a persoas que están non na, nesa tarefa que cousas pensades que son indispensables para a tarefa de estar con cos Andrés pequenos e con uh -huh. outros máis? Que empece de obras? Pois mira, o teño así máis ou menos fresco. Nesa intención de reparar o dano, creo que o primeiro que temos que aportar é seguridade eh, as educadoras e educadores, intentar que os rapaces sintan que se lles quere non polo que fan, sino por quen son, isto é moi fácil de decir mm. e non é sempre é fácil de facer, temos que facerlle sentir a súa valía, algo do que dubidan absolutamente, porque, bueno, porque desconfían da, da adultez uh -huh. e teñen medo dese crecemento e, e algo complicado e, e en moitos sentidos tamén temos que eso, darlle sentido a súa vida e axudarlles a entender que eles non teñen por que sentir a culpa, a vergoña do, que todo ocorreu, o que ocorreu na súa, na súa vida e E, bueno, nese sentido, hai medidas que, que teñen que ser coherentes para que podan, podan sentilo. É dicir, unha das cousas que seguimos a facer, aínda que vamos mellorando, é que non desaparezan os afectos. Me vou daqui me vou dun centro residencial para unha familia acolledora, depois dunha familia acolledora a unha familia adoptiva. Pois esas persoas se poden manter, eses afectos poden seguir, porque eres importante para esas persoas. E darlle unha narrativa coherente fai que co tempo tem, o tempo é unha palabra moi importante cando que falamos deste tema, pois, bueno, pois eh, axude pouco a pouco a, a, a entender e a crear unha identidade eh, válida, porque esta parentalidade social que estamos a tentar e, eh, eh, e cada vez que lle dou voltas ao que acabas de decir da comunidade, pois bueno, es, repito, esta noite lle darei máis voltas e <laughs> mañán presentaría algún tipo de proxecto, ou de proposta que Sí, sí, é certo, é certo. Temos que, que, darlle, que darlle forma. Eh, que estes rapaces podan dormir tranquilos, podan sentir que son persoas válidas, que poden emprender a vida. Enganchando co tema que, que falamos da, da chegada da vida adulta, é moi complicado, con 18 anos. A edad de emancipación son os 30, 30 e algo. Con 18 anos podes sentir nese momento que te vas a comer o mundo, o mundo te vai a comer a ti. Sí, sí. A ver, eh, yo te seguro que a mí me comió... Pero... En canto enfermas de maioría de edade... A mí eh, comió, pero a base de... É algo, é <laughs> algo repetido. Pois esa labor das persoas que acompañamos estas infancias vulnerables ten que ser un pouco unha mezcla disto que acabo yo de... te voy a decir unha cosa. Eh, el último... Bueno, último no, non foi el último centro que estuve, pero sí que foi el que máis prohibición estuve, y sobre todo porque Yo me llevaba muy bien con mi madre adoptiva, que a día de hoy sigo llevándome muy bien con ella y vivo en su casa ahora mismo. Eh, pues en ese centro me prohibieron muchas veces ir a, junto de ella, visitarla, hablar con ella. Y para mí ella fue un gran apoyo, sobre todo en mi adolescencia. Llegó a ser un gran apoyo, muchos consejos de los que me dio y muchas veces me ha dado capotes de esto no se hace así y esto hay que hacerlo de esto, eh, ya te digo que me prohibieron muchas veces ir a junto de ella. Y tuve muchos problemas a causa de ir a junto de ella, ella que me diera, yo qué sé, pues un día voy a junto de ella, mira, me, yo quería comprarme alguna cosa y me diera dinero y yo llevara esa cosa a casa, era un problema muy grande. Y que ella me regalara cosas aún era peor aún. Y después que gente de a mi alrededor de cuando estuve con, con esa familia de adopción que mandaba regalos al piso y esos regalos nunca aparecían, te aseguro que eso es un golpe bastante grande. Cuando yo me, me marché de allí y lo supe, fue cuando te digo que le cogí mucho asco a esa persona. Entonces, llegó un momento que dices tú, ostra, ¿cómo pueden prohibir que te, que te sigas relacionando con esa persona que te hace bien? Bueno, por esta razón antes te pedía perdón Yeah. Eh, non é unha cuestión persoal, é unha cuestión da comunidade, uh -huh. a comunidade pediche uh -huh. perdón. O único que te podo decir é que ás veces cando, bueno, eh, cando se toman decisións nesta, neste contexto que estamos a describir, pois non é doado e é fácil cometer erros. Bueno, repito... Sí, eu con respecto a eso, bueno, me parece super interesante o que estáis introducindo dos afectos, porque ao final é que... Eh, Eh, sin afecto es muy <laughs> complejo poder vivir, eh, non, non podemos sosternos na vida sin ter afecto, sin recibilo, sin poder dalo, no? fainos moitísimo dano. Eh, e entonces eh, que pasa cando entramos en relación como profesionais con rapaces que están eh, con, con tanto sufrimento, no? eh, que as nosas emocións tamén se ven totalmente invadidas, porque tamén temos, ou, ou non temos ningún afecto, como leía antes o que decía Asun, no? nos poñemos en ese lugar, somos técnicas e aquí nada me importa, e aí non nos estamos facendo ben, ou se non vamos a, a, a xogar tamén coas, coas nosas emocións. entonces a mí me parece fundamental que, ademais de todo o que tú dices, Sergio, que, que son cousas claves para o traballo, pero para poder facelas ben temos que coñecernos a nos mesmas. Temos que traballarnos, temos que mm, recoñecer os nosos erros, as nosas limitacións, e para eso necesitamos acompañamento tamén de outros profesionais, cada quen eh, no formato que, que sexa, no? a nivel de supervisión supervisión, terapia, eh, o que es pero eh, algo que nos asude a comprender eh, quenes somos e por que a veces nos están afectando cousas eh, que, nos, que nos van chegando dos rapaces e das rapazas ou de outras persoas coas que traballemos. Outro día, precisamente nunha pregunta que me facía Diego, eu lle devolvía que o, o que me, depois de moitos anos de práctica profesional, creo que o que pode devolver é que o máis profesional para min é eh, devolverlle os afectos aos rapaces. Mm, devolverlle non é a palabra. Eh, regalar os, os afectos aos rapaces. Primeiro porque o merecen, evidentemente, pero porque é a ferramenta válida. E non, non atopo nada máis profesional que isto. Decir, me parece unha barbaridade esta cuestión de escaparse da afectividade para facer a práctica profesional os, as persoas que estamos en contacto con, con estas infancias eh, e que é a ferramenta básica. Mm. Eh, bueno, mm, non sei, eh, boto a, a vista atrás e cando non estás preparado para facer algo así, coincido hoxe pola mañán estaba en sesión de supervisión con outras profesionais máis expertas que te, que te devolven te suxiren, te sosteñen, bueno, pois sí, te, ten que ser así. Pero para iso necesitamos un contexto profesionalizado, dotado economicamente, bueno, eh, e de momento, pois estamos crecendo, pero aínda non é non estamos a la eh, medida de que otros colectivos sí están. A ver, yo ahí sí que, a ver, yo sé que intentáis lo mejor posible y ayudar a los chavales, dar afecto y, y eso me parece genial, porque la verdad muchas veces hace falta y, cuando no hace falta es, cuanto cuando más y yo la verdad ahí sí que tengo muchas cadencias en eso. Yo no doy prácticamente afecto a nada, no tengo mucho cariño a casi nada, digamos. Tengo cinco o seis personas que son las únicas que sí que le puedo llegar a demostrar cariño. Pero después, con intentar ser más amable o tal, eso ahora lo hago porque he crecido. Pero antes me costaba mucho, digamos. Sobre todo cuando conocí a Diego. Cuando conocí a Diego, que fue en el momento más muy, fue vulnerable para mí, yo ahí estaba en uno de los momentos más bajos de mi vida y, y no sabían ni lo que era dar afecto y tampoco cómo recibirlo. Entonces, yo entiendo que llega un momento que tanto afecto y dar tanto ese afecto a vosotros puede llegar a agotaros mental y físicamente. No es esa cuestión, a cuestión que ...las nenas y e nenos que, que viven estas situacións merecen eh, independentemente das súas condutas que veñen derivadas de adversidades que non te vou explicar porque nas terías que explicar ti a mí. Sí, bueno, ya. Eh, as persoas que vi, lamentablemente vivichedes esas situacións merecedes a ferramenta básica de traballo que é un afecto consciente, unha mirada consciente por parte das educadoras e educadores, eh, e plantear seguridades, os límites é unha forma de dar cariño. Mm. Quero pensar que parte da túa da túa dor ten que ver con iso e bueno, eh, no, me gustaría La verdade es que yo en ese sentido no no tengo tanto problema. Yo los límites sabía cuál era o límite de un educador e cuando no. Vamos, yo nunca sí. he, eu nunca me he pasado límites, Eu falo máis dos límites que hai que poñer ás veces as nenas e nenos e que non son fáciles de comprender. No, eso tamén lo hacen los padres. Digamos, eso quieras o no, eso es una forma de demostrar a ese niño y de que hay unos límites que de aquí no se pueden pasar. Claro. Entonces, párate aquí, reflexiona y tal. Eso lo entiendo de sobra. Después lo que no entiendo son otras cosas que ahora mismo si me pongo a pensar, pues son bastante escadentes No sé cómo decirlo, suave sin pasarme. Está bien, está bien. eh, para, para ir encaminhando o final, que dixemos máis mm. menos unha hora, creo que debemos de andar por aí. Eh, algo que tiña por aí escrito é, eh, creo que unha idea importante é que este é un tema complexo, non? que o sufrimento que padecemos as persoas xenera moita complexidade, é importante termos cerca a boas e vos profesionais, pero mm, isto como case unha pregunta para o resto parece responsable de deixar só en mans de profesional ou orientar cada vez máis eh, a, a atención de moitas realidades en mans de profesionais, porque a saúde nosa non só depende dos médicos, senón depende de temas tanto estruturais como non sei, como de outras persoas, o mesmo que a educación, non a cousa dos profesores. Eh, sei o que é difícil eh, eh, eh e animo a que pensemos que tipo de relación podemos ter con estes mundos dos que estamos a falar aquí. Estes nenos xogan cos nosos fillos se os temos, van aos centros de saúde, van a xogar o fútbol, non? Están por aí, e algúns acaban mal. Eu creo que temos que ser conscientes de que que lle vaya mal a alguén, especialmente que lle vaya mal os pequenos da nosa sociedade, non é un problema deles, senón é un problema de todas, e que busquemos a vos profesionais, por suposto, pero tamén medidas que nas nosas contornas ou na nosa vida poderemos non eh, facer. Eh, non sei, eso para rematar, como a verdade é que aquí estamos respirando así como, non, é todo como bastante denso e, e, <laughs> e ás veces así sufrido. Eh, Eso, ti, André, andas con, tes moita relación con moitos rapaces e rapazas que andan por aí sí. e estades facendo moitas cousas. André, se falou de moitas de moitos sufrimentos, pero cos case 30 anos que tes, uh -huh. eh, sigues tirando para adiante, coñeces a moitos rapaces e rapazas que andan por aí tamén para, sí, para adiante, non? muchos que sí, a día de hoy siguen tirando para adelante e outros que, bueno, que lo ha intentado, pero no no son capaces de conseguirlo. Y o vosso xeito comunidad comunidade, digo que creades grupo, ¿no? entre ¿no? Sí, relación, de, de rapaces y rapazas que pasasteis por ahí? Sí, sobre todo, a ver, cuando, como dije antes, cuando eres el mayor es cuando más se te apoyan en ti. Yo sobre todo, todos los chavales que a día de hoy tengo más relación son chavales que estuvieron conmigo y eran 3, 4 años menores, menor que yo. Después, bueno, los mayores les perdí un poco la pista porque ya eran mucho más mayores que yo. En aquella época, mm, los mayores que estaban conmigo en el centro, pues ya me llevan 6, 7 años, entonces ya perdí mucho el contacto con ellos. Pero los que eran menores que yo, sí, sigo teniendo contacto con ellos y, y con hermanos de ellos también. Y bueno, mucho. La pregunta sería: a palabra se atribúe así un pouco hippie, pero eh, <laughs> eh, non sei se a mellor, pero bueno, eh, a idea é máis alá das familias ou da comunidade, como cada, cada quen que busque a palabra que lle máis que lle guste máis, pero eso como podemos ampliar ou, ou como crear iso, atendendo tamén que as familias nucleares ou as familias cada vez son algo máis trapalleiro. <laughs> Sí, basicamente yo non tengo un eh. ámbito familiar que digas tú, eh. esta es mi familia, no. Básicamente mi familia son muchas más otras, otras personas ajenas a mi familia de sangre que, que mi familia de sangre. amplio. Uh -huh. En o que cada quen pense que, que familia para nós, familia desa que te ven ben, non? E, e como en esta rotura podemos crear algo tamén non? que nos sirva non só para os nenos e nenas que están no sistema de protección, senón para os alumnos dos alumnos e alumnas das coles que están moito sufrindo moito, bueno, para moitísimas persoas que están a sufrir por unha sociedade que antes creo que falaba Eva do individualista, non? E a illada que, que creo que todas padecemos esas, esas formas de vida, non? Non sei se Sergio, ide pensando, se alguén quere preguntar o, o, o rollo que tedes que subir aquí porque hai que coller o micro, entón, se alguén quere que vaya pensando que se vai ter que levantar. Lo, lo así, así me lo coloco. <laughs> asustar. A mí veñen, non é para animar, non para a mí, a mí veñen dúas, dúas cousas á cabeza. Aquí hai xente representante de Manaya, eh, antes falamos de, de Manaya, e, e Manaya tamén ten a Manalla Moza, uh -huh. e unha forma de aglutinar a rapazada que, que pasou polo, polo sistema dunha forma ou outra, esa identidade reivindicativa está aí, rapaces e rapazas, pois repito, que pasaron polo sistema, que foron adoptadas, que foron acollidas e, bueno, están a desenvolver eh, proxectos moi, moi potentes e moi chulos e que nos sentimos, eh, bueno, pois reconhecidas e orgullosas e, aínda que despois falemos do comunitario, eh, eu collo o micro e fago un chamamento o acollemento familiar é unha medida maravillosa, hai moitos formatos de acollemento familiar, e sei que é algo unha medida que interpela moito, porque, bueno, porque te sitúa, que di, que di de min si, si dou un paso ou non o dou, pero tamén dicir que, bueno, eh, os, os adolescentes que antes falábamos deles, Parecen os grandes no Estado, sin embargo, son a, a gran maioría de rapazada que, que precisa dunha medida de protección. Uh -huh. Hai formatos en maravillosos para ser familia de referencia de rapaces en fins de semana e períodos vacacionais. Eh, sin isto, eses rapaces non terían ninguna experiencia de tipo familiar. Co triste que iso é. E hai outros rapaces que están que son plenamente conscientes da súa situación e están preparados porque fixeron unha reparación do dano e están preparados para unha convivencia plena Repito, como dixen antes, que hai centros de nenas e nenos e adolescentes que precisan dunha medida de protección eh, e hai e hai programas e profesionais que poden acompañar esas situacións, co cual animo polo menos a coñecer. En ese coñecer, se non se dá o paso como familia acolledora, pois tamén a entablar conversacións e a non deixar nun aspecto superficial o que coñecemos sobre esta medida, senón a, a profundizar e a ser coñecedores. E así poderemos montar ese proxecto comunitario para está, Ojalá, si acabo de deixar si aí a Si lo montáis contar conmigo tamén. <laughs> Eva, algunha palabra para rematar ou ou André? Non sei, bueno, é que complexo, eh? esta última <laughs> pregunta que fase é, eh, é moi complexa. Eu creo que isto que se está face, que estás facendo, no? e escoitar os rapaces e rapazas, eh, os adultos como André, eh, tomar conciencia de que esta realidade existe eh, como sociedade e asumir que, que a interdependencia forma parte de nós e o coidado tamén, no? se somos pais, nais ou non nos sexamos, eh, debemos de, de coidar de alguna forma. Andrés, este lío no que estás metido aquí? No, no, no, yo ya me meto más en mergenal que ya, bastante hecho. <laughs> eh, bueno, un aplauso e eh, logo... Dicía, non sei se hai alguén que ao fío do que se falou aquí que lle apeteza lanzar unha breve reflexión ou algunha pequena pregunta Pois senón logo tamén podemos seguir falando sen micros e falan, eh, máis así informalmente que é o que soa acostuma a funcionar mellor, pero bueno, bueno se si alguén te... un jamón, yo hablo máis. ¿eh? se, <laughs> se alguén ten algo que que ir a dicir que non pode dormir sen el, pois é o momento, algunha cousa aí que lle quedara no aire. Esto ves como la solución es más fácil hacer las preguntas antes ¿Sabes por qué? Porque cuando lo hice en el instituto era mucho más fácil, hombre. A ver, por favor, alguna pregunta seguramente algunos tengáis como para decir, esto me interesa más, esto menos o algo parecido. me hacer un dúo cómico. Igual yo, <laughs> yo soy capaz, ¿eh? Sí, yo también. Nada, si no, no hay fallo. Quedamos aquí. Agradecemos a, bueno, agradecemos, eh, agradezco que estés aquí escoitando vindo a pasar aquí un sobes a, para falar deste tema e a Sergio, a Eva e a André por contar así cousas eh, importantes para os tres e eh, nada, pois pues, un placer e nada, moitísimas gracias. Gracias a ti tamén.